Osteguna dugu eta ostegunero egiten ohi dugun bezaraxe gaurkoan ere zuberoko berri jakingo dugu gure lankide eta lagunden titikarrek alten eskuti kaixo egunon. Kaixo egunon. Zemot Bai, bai, bai, bai, lanean hemen. Bai, ez da. Bai. Bueno, bi astez eh, egon gabe, titika, baina, bueno, eh, berandu baino seguru, eh? Hori ere esan behar dugu, eh? Hori da. <laughs> bueno, e, eh, guazen lenik eh, eta behin gaiak e, do, gaietara zentratzea, e, Aurore Martin, e, batasuneko kidea atxilotu zuen frantzeko poliziak. Bai, eta horrek e, ba, dakizuen bezala harridura sortu du, harridura e, inoiz e, holakorik ez ikusi, hemen eh, Frantziako estaduak lehen aldiz baitu bere estaduaren barne biziren pertsona bat eh, mugaz gaindiko polizia baten esku ezarten, jakinez Frantziako legediaren arabera horor martenek ez duela niniolako arrazo judizialik, eta beraz horrek eh, harridura piztu du eta hemen jendea ere kaleratu da e, mauleko kaleetan, naiz asterdia izan, jendeak lanean eta beste, lau egun bat pertsona bildu behitira, hoien barne bon, jendarte zibila noski, bena baita ere haitetsi amdana bat, eta hemenko hiri alkargoako ordezkariak ere barne ziren, eta bane orkestu sinisten hemen eh, egia esan frantzeko barne ministro katalan Manuel Baltzek eh, dion bersioa, berak, beitu, berak beitio ustegabeko kontrol batean harrapatua izan dela hor hor martin, mm -hmm. egia esan, uste gabeko kontrol batean eh, horita hamar polizia armatua ikustea ez da oizkoa, e, alkolemia kampaina baten barru sartu zela zioten, eta hor zela harrapatua izan, eben alkolemiaren kontrako lako kontrolaik badielaik, gehien bat e, lau bost jendarme eh, badira, eta armari, gabe, hor beraz esan bezala horita hamar baziren, armatuak eta guzti, eta hori alde batetik beraz eh, probatzeko etzela ustegabekeria eta bestaldetik ere bai, ba, barne ministeritzak, frantziakoak dio horro martein klandestinitatean bizi zela, eta harrapatua izan delarik niolako e, paper edo agiririk gabe zela eta mhm. hori gurasoek gaitzesten dute behitiote pasaden e, ekainaren hogeita batean, niagitzen egintzen miting politiko batean agertu zela hor Martin, orduar arte klandistenetateran egonik, eta hor errantzuela, ba, aspertuta zegola, klandestinitatean bizitzez eta bizitza normal bat hartuko zuela eta ba hori bai estatzeko berak nortasun agiriaren eskaera ere egina zuen eta bazuen eta gainera ba, e, paroan eta e, mar, parako zerrenetan agertzen da eta baita ere hemen eh, langabetuen eh, dagon eh, sare, sare batetan ere hor eta agertzen agertzen da beraz niulako eta klandestinitaterik alde hortatik eta araberaz ba ez dakit hor Manuel Valzen barne ministroaren jokamolde horrek zer duen helburu baina badirudi datorren lagun batan maionan izanen den manifestazioa sekulan baino jendetsuagoa izango dela, dakizuten bezala eskuin frantsesetik eh, ezkerra bertzalera ino barne sentrista berde eta mapa politiko guztietako jendek dei egiten dute, sindikatuek ere bai, hautetxien kontseiluak, baionako obispoak ere dei egindu edo bai, obispoak ere dei egindu manifestaldirat, beraz inoiz eginik izan den deialdi zabalena manifestaldi hortara eta egina da, herida plataforma kantolatzen duena Euskal Presoen urbilketarako, zuen lurraldetatik ere bai irurogei bat autobus partitzekoak direla, dirudi, baina hor antolazalek beldur bat Europa mugarik gabe dagoela diote beintaberriz, diruaren zat hala da, bena jenden zat, ikusiko lagun batean hor endaiako muga hori ezote den izanen itxita hori dute pixka bat susmatzen herira platformako kidek. Mhm. Baina ikaragarriko mobilizazionia izango dela baionan lagun batean ez da dudarik eta gainera gero ondorioz iparaldeko bertsu txapelketain finala e, jokatuko da baionan. Berez, eh, Schengeneko akordioak dela medio, estatu batek ezin du e, muga bat itxi, eh, ez baldin bada eh, emergentziazko zerbait ez? Hori da, ba, hor, e, esan dute herida plataformakoek eh, eramango zituztela mugarat zein kastetalari zein eh, ikuskariak ikusteko ba ikaipatzen duan akordio hori urratua izanen den edo ez eta beraz ba nikuste hor eh, frantziako estadoa nahiko presionatua dela nahiko presioniatua, be, nahi izan du arroputza egin, lehenik e, izan zelarik e, eh, frantzes barne ministroa Espainiakoarekin eh, elkartzen, orduan egin zuen elkarrizketa bat ere bai elpaiz egunkarian, eta han esan zuen eta iparaldeko eskaera instituzionalak ez zuela gerorik izango baldin eta etak ez balin zituen armak pausatzen. Eta hor nolazpait, be, jarrera berri bat badago ere Frantziako estatuaren ganik, zen eta e, Euskal Herriko arrazoa dela eta berak behit zion betidanik etzela Frantziako estadoaren arazo bat, baizik eta Espainiako estadoarena, beraz hemen e, Euskal Herriaren alde egindako aldarik apenek etzutela zentzurik, baina Manuel Baltzek eh, ziolarik eh, iparaldeko instituzione batek eh, zuela gerorik izango eta desagertu arte, hor nunbait ba, luzaz mantendu jarera hori hautsi du, eta en desagertze e, baldintzan jartzen mhm. baitu iparaldeko instituzioaren geroa, orduan hor, hor ere, ba, denak ah, harituta gelditu dira, haitetsi guztiak, barne frantzestiar dienak, eta gehi eh, hor hor Martinek ilanko jokamolde hori, ba, mhm. hemen eh, inoiz gertatu ez den eh, hauts harrotzea ere badago. Gordun ikusiko manifestaldi horren ondotik zer nola eta, bueno, suposatzen da, astelehenean ez direla arte guztiak zabalik izango, baina presionia geroa mhm. eta indartsuagoa izango duela Parisek hori bai. Azken finean, e, Madrilgo diskurtso bera, Peperen diskurtso bera erabiltzen du Frantziako barne ministroak. Ezak, hauke zer da, katalan e, eh, afrantxesatua edo... Bai, gurasoak katalanak zituen, eta hogeita hamasei geran, eh, geren gerako hortan, gera zibilan, errefusiatuak frantziarat etorri ziren, eta ba, semea, semea, hau da, barne ministroa dena, eta ba, hor argi da, naiz frantziak esaten duen, eh, ez duela ezer eh, eta arekin, eta Euskal Herriko arazoarekin, argi da, azken gertakari horik aipat ditu da bi hoien berme ba, Frantziak ipar horratza daukala Espainiako Espainiako politiko agintariak eta hori ere hain zuzen leporatzen diete ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Frantziako Estaduko ba, sozialista, e, UMP eskuintiara, berdek, komunistek, biskabat Euskal Arrazoa bi gertakari ba, mingatzoien ondorioz, Euskal Herritik aratago joan da Frantzeko estadura raino eta Frantzeko, barne, eh, Frantzeko lege biltzartegian ere bai diputatuen gambaran pasaden aste artean ba, eskatu diez eh, komunistek eskatu diete Manuel Balzi ba, bere jareraren argitzea eta nahiko aserre agertu da galdera horrekin eh, zer oso sendi da eta ba, ba, ber, zer Bueno, umore tonua jartzearen e, eh, eh, titika, e, bueno, Espainia eta Frantziako barne ministroen artean ez dute e, itzultzailetan gastatu behar dirua, ez? Ez, ez, ez, ez, ez, ez mintzatzen mintzatzen du eta zea ere Diaz zuen Jorge Fernandez Diaz bai, oso postik segon bai. eta bai. hori da postik ikustea, ba Hori, frantses hori ere espainola zela eta bai bai bezala ikusten zitzaioen bere bizartxoa mugitzen. <laughs> en fin, e, eh, umore mm, tono bat e, eh, jartzearen e, eh, esan du horrelako bitxikeria. Bueno, eh zuberako ibaietaz ere mintzatu behar Bai, zuberoan badugu ba, ibaitxo bat, uhaitza, urgaitza deitzen dena, eta bere izonak edion bezala, ba hemen e, askotan e, gainditzen da, e, euriteak direla eta, eta horrek ba, nahiko arrazo sortzen e, ditu, ordian horren inguruko kudeatzeko lanak e, egin beharko liratekela, eta beste aipatua izan da, egun mila euroko gastuaren lanak badirade, baina hor, e, arrazo arazo horren inguruan, nolazpait gure garapen eh, etengabe kapitalista honen eh, ondorioak ere agertzen dira, zen erreka honen eh, gainditzetako arazoetarik baita, azpiegiturak azpiegiturak hemen zuen gipuzkoa baino askoz xumeagoak dira, ez zuga autopistaik ez e, abiadura handiko tren historioik eta bar baina hala ere beti mendietako bideak erakargari izateko turisten zat, eta bar egiten dira errepide zabaltzeak, eta hortarako behar dira zuhaitzak kendu, eta olako gauza, eta ba noski zuraitzen sustraiek mantentzen dute lura bere, bere heinean eta hori kentzen direlarik ba ura ez dago gehiago gelditua, ez da lura azpian sartzen eta ezer eta badoa olako uolde basate baten gisa errepiden gainti eta gero antikan e, erreka horien handitzea beraz ba hor e, agertu bueno, nonazpait, esan da gaur dauden bideen eh, mantenimentuan egitea igual nahikoa zela eta gainontzeko olako lan faraoniko horik egitea agian etzela komeni E, batez ere, ba hor, e, aipatu ditudan ugolde eta holakoen iturri behitira holakoak ere bai. Mm Maruna, begiratzeko lehioak dokumentala ere azartuko dugu? Bai, hori pasaren lagun batean, eta e, zen, txuberoan, bost presoen inguruko dokumentala bost zinegilez eginik, eta horietaik bat den Josu Martinez ere etorri da maulera, eta ba, hori ere, biskabat, surpresa handia, mauleko zine arretoa, jentez lepo deitzegon, e, eh, batzuek kanpoan gelditu behar izan dute, eta egia esan mauleko zinearen eh, kudea zalek, Ba, biskata, ahoa zabalik gelditu dira, ba, ez dakit nontikan etortzen diren jende horiek, baina azken memento hauetan, hementik, hemenko kultur eh, elkarte batek, ez, eh, euskal zinemaen egiten ditu hainbat proiektzio, eta edo, edo zinema, edo erreportai, edo olako dokumental dela eta, eta aldi guziz, zinema lepo dago, eta Hollywooden filmekin ez dute lortzen olako emaitzarik, eta jente horik, ari dira bizka bat eh, galdera egiten, mauleko zinema gelako arduradunak, nola demontre, montre, hainbeste eh, jende etortzen ahalden, eh, hain fama gutxitako gauzen ikustea, badirudi ez dakitela Euskal Herrian dela ere suberoa, eta Euskarak baduela bere esparu soziala, ez behar bezain zabala igual, bena baduela, eta jendea euskal gauzetaz goxe dela inoiz baino gehiago, orduan, ba, ikusi, ba, benetan ikusgarria zen, hor takilean txartelen emaiten herri ziren zinemako elkarteko kide horien aurpegiak, e, ba, begia handi, hilera ez gelditzen, eta, bueno, bizkat, <laughs> selebrea ikustea gure frantses ahotzoik eta euskal, jendeak duen kuriositatea euskal gauzeta zei eta ikusitan. Mhm. Bueno, eta azkenik John, eh, John Maia bertxolariaren bisita. Bait, hori gau, gau bertan izango dugu, ratxeko zazpitan, hemen ere badago sortzea bertso elkarte bat, koblaka deitzen dena, eta horrek duela bi hilabete, etorarazi, bueno, egiten ditu hainbat eh, ba, bertsoa fari, eta hemen eta eskuma esker, gauzak, eh, bertsolaritzaen ezagutzeko, eta goxarazteko, eta egiten ditu ere bai, olako topaketa batzuk, duela bi hilabete maialen lujanbio etorri zen, biskat aipatzeko, gai bat nola lantzen, nola hartu, nola eraman, eta olako sun eh, batzuen ekartzea, oa ingoan, ion maia agertuko da, gaur, esan bezala, eta bere aipageia izango da, nolako aukerak, aukerak eta egin e, bertsuen doinuak direla eta e, ba, bertso kolore bakoitzak bere doinua lotuta dauka, daukala badirudi, eta bautzaz gainen abesteko modua ere bai intonazioa edo ere horren garantzia solas egingo du, ezin dut beste gauza askorik esan, gaurko hitzordua baita, eta beraz ba, guk ere deskubrituko dugu, bizka bat, e, ze importantzia edo garantzia daukan eh, melodia baten aukeraketak e, bertso gai baten joratzeko. Ba, titikarrekat mila, mila esker eh, gurean eh, beste behin ere egotegatik, eta urrengo, aster arte. Bale, ba, izan ongi.